Jamatxit digazak, egia astekariko arduraduna, egunon jamatxit? Egunon. Bon, zuk ere ezagutu duzu, eh, Martin bai. Lagzabaldoika. Eta ez ginuen zinez noh nahi eskual kulturaren eta lohetan eh, Martin Lagzabal. Ostian entzuten nuen gure irratian Brezeski, Minzo, Luciensa eta Etxezar eta. Eta erreiten zuen, izan adela Martin eskual zutabe bat. Eta ene iruditzen zaut hitz hori guziz egokia dela matina ipatzen duguladik. Eragin handiko gizona izana da matin langile kartsua. Bere lana maite zuena funtsean bedak ere bai kondatu zuen aldi bat baino gehiago kondatu duke, beinen kondatu zuen bedeziki erreteta hart, sartu zuelari bilkura bat egin zelarik eta erran zuen xantza hori ukan zuela bere gostuko lanean hartzeko eta horrek bistandena dena eh, ainitz, ainitz muntadu. Bai izana da ene hostuko biziki gizon baliosa ernea langilea gein edat biziki jendekina. Eta nik edo ezagutu dut, ba, aspalien ezagutzen genuen elgar, eta frangotan gertatu gira eh, gertakari beretan berriketari bezala, hura irratiladi eta ni idatzizko prentsadentza frangotan, bainan, bainan, gero hobeki ezagutu dugu belgarrede herriari eta hasideladik bere laguntzaren eskaintzen eta guk laguntza hori biziki balio zela ikusiz, bai hainitz, hainitz estimatu dugu. Pentsatzen dut ere funtzean, eta omenduko dugula, herri astekariaren bilzara, bilzar nausia, eginen duguladik, hortaz, adiko gida heldu den astean badugu, bilkura bat, zeren eta hori ere hor da, hori ere hor dugu bai, bilzar nausia, nola elkarte baten herria, bilzar nausia, aurtengoa, oraino egitekoa dugu. Zeren eta beti martxuan egiten dugu, kasik beti martxuan, zometaldiz behantxago apilean. Baina norten ez dugu egin martxuan, eta ez dugu egin apilean, zeren eta gisa hartako kasua, gertatu baita delako koronavirus, eta horiekin, baina neginen dugu ladik, omendu beharko dugu, matin, Adaz, Eskerak bihurtuz eta erranez denedi horita daziz nolako langilea izan aden. Noiz behiten zunion eta irratian mintzozen eta azpandar batzuekin nindagon sean, eta mintzozen bedaz matin eta to norbeitek erantzuen hori matin, lartzabal, nik zoin meite dutan eta mintzoledadik matin lartzabal ezagunda, eta hori egia handia, ezagunda, eskual herria, biziki untsa ezagutzen duela, eta gehiago dena, biziki maite duela. Bai, horakoa zen matin lakzabal, eta ikusi dut herrian, zonbat eta artikulu, zonbat kronika, zonbat sailetan, eta bereziki azken zazpi urte horietan, mundu zabaleko berriak emeiten zituela berdin, eta beti gootik, eta beti jendetasuna den ahangura handi batekin. Hortakotz berari entzuna dio tori, eta bai estibatzen zuen ere herria astekadian dugun giroa, lehentasuna emeiten diotegura alde batetik eskual nortasunari. Ez espantuka, besteak behin gehiago gidela edo nitak zer, behinan gude nortasunak egiten du gude nortasuna hainitz muntaduen gauza da, eta nortasun hori nahi dugu herrian begiratu, nahi dugu zein du, eta gero bestalde jendetasuna, jendetasuna, jendetasun hori atxikiak dauden eta giristino erruekin. Eta horakoa ginuen, eta matin zena. Horako aginuen eta erranen dute ere, bai, frangotan, frangotan, orartu gira, bede jardi, bedak gogoan zuen adi, zinez atxikia, bainan denbora berean, biziki gizon idekia. Baitzakien eta sendi behitzuen, frangotan ikus molde desberdinak, aberasten gehituztela guziak, eta bai, gizon idekia nor nahi di eta emeiten zuena parada bede ikus moldea den edo bede sentimentua den agertzeko. Jamatxik dira zaz. Zinek egiten dut, bai, zutabe errandu luzienek, baina zutabe guztiz baliosa, errenezake zutabe paregabe bat. Mm, bai, Yamati dira zaz. Esker mila, hortan utziko dugu. Ez da zer, eta bat